Շուրջ 4 ամիս է պահանջվել Հայաստանի Հանրապետության արտգործնախարարությունից ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդ դիմելու նախապատրաստական աշխատանքների համար։ Նախորդ փորձերը հաշվի առնելով աշխատել են բոլոր 5 հիմնական եւ 15 ոչ մշտական անդամ պետությունների հետ, սակայն ինչ դասավորվածություն կլինի քննարկման ապա քվեարկության ժամանակ հայ դիվանագետները դժվարանում են կանխատեսել։ Ամեն դեպքում դիմումից հետո Արցախում գրանցվել են նոր ողբերգական դեպքեր ավելանում են միջազգային փորձագետների գնահատականները, ինչը քննարկումից առաջ կարևորում է Հայաստանի Հանրապետության հատուկ հանձնարարություններով դեսպան Էդմոն Մարուկյանը։ Միջազգային հայտնի իրավաբանների կարծիքը, ասում եմ, մեծ դերակատարում կունենա մեր կողմից ձևավորված մոտեցումների առաջ մղմանը որովհետև միջազգային մամուլը դրա հիման վրա շատ լավ լուսաբանում է իրականացնում։ Մեր ակնկալիքը ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդից այն է, որ փետրվարին եւ հուլիս ամսին վերաստատված արդարացան միջազգային դատարանի միջանկյալ որոշումներով պարտադիր իրավաբանական ուժ ունեցող հանձնարարությունը Ադրբեջանին ի կատարածվի Ադրբեջանի միջազգային պարտավորությունները կատարելու համատեքստում։ Այն է Նաչինի միջանցքը հնարգել գործի մարդկանց եւ քաղաքացիական բեռների համար։ Սպասենք տեսնենք քննարկմանը, որը մեկը չի կարող կանխատեսել թե ինչ արդյունքներ կլինեն, շոշուկ չի կարող ասել թե մենք հիմա ինչ դասավորություն կունենանք Պակիստանի անվտանգության խորհրդում։ Արցախում ստեղծված իրավիճակը ՄԱԿ-ում ներկայացնելու է Հայաստանի Հանրապետության արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանը։ Դրան զուգահեռ նախարարը նաև տեղում կբանակցի կառույցի անդամ պետությունների ներկայացուցիչների եւ պատվիրակությունների հետ ակնկալվող արդյունքը ապահովելու համար։ Ծանոթ լինելով Անվտանգության խորհրդի անդամ պետությունների աշխատանքային մեխանիզմին, Հայաստանի նախկին արտգործնախարար Վարդան Օսկանյանը ահազանգում է լուրջ վտանգի մասին։ Անվտանգության խորհուրդ դիմելու քայլը նա ճիշտ է համարում, բայց զգուշացնում է, Հայաստանի պատվիրակությունը հենց Նյու Յորքում պետք է կարողանա վերահսկողության տակ պահել գործընթացը։ Խոսքը նույն կառույցում Ադրբեջանի պատասխան քայլերի հնարավոր հետևանքների մասին է։ Նախկին արտգործնախարարի խոսքով ինքը անգամ պատկերացնում է Հայաստանի ու Արցախի համար ճակատագրական ենթադրյալ փաստաթղթի բովանդակությունը։ Հավատացեք, Ադրբեջանը պատրաստ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի կողմից հնային Ղարաբաղը Ադրբեջանի մաս ճանաչելու ամրագրելու դիմաց բացի Լաչինի ճանապարհը կասկածեք։ Ադրբեջանը կմտնի նման արևդուրի մեջ։ Միացյալ Նահանգները, մույս միջնորդները սրա հետ խնդիր չունենան նույն վերջը քաչալերեն Հայաստանին Ադրբեջանին գնան այս տարեդուրին։ Հայաստանի օրակին շուն գլինի, որ նման բանացրի իր համացանությունը։ Նրանք կարող են հղում անել Պրագայի հայտարարության վրա։ Սաղագի վերջ կդնի Արցախի ժողովրդի ինքնորոշման որից, մանավորդը անդրան խորհրդի կողմից նման ամրացումը ունենա միջազգային օրենքի ուժ։ Երբ կծածկի բոլոր այլ տեսակի հիմնավորումները, նորմերը, որոնք կարող են վերաբերվել Լենային Ղարաբաղի ժողովրդի ինքնորոշմանը։ Դա դինի միայն նախատեպ, որ ծրագիրից կավես մենք ազգովի երբեք չենք կարող դուրս գալ Պրահայի հայտարարությունը եւ տարածքային ամբողջականությունը փոխադարձ ճանաչելու մասին հայտարարություններն ընդամենը քաղաքական են Հայաստանից հնչող բոլոր մտավախություններին հակադարձում է դեսպան Մարուկյանը, առանձին վերլուծությունները համարելով ներքին քաղաքական օրակարգի մաս։ Անվտանգության խորհրդում հնարավոր զարգացումները Հայաստանի ԱԳՆ-ում նույնպես պատկերացնում են։ Այստեղ կարևորն այն է, որ Արցախում ապրող մարդկանց իրավունքներն ու անվտանգությունը ապահովի։ Դրա վերաբերյալ է հարցի քննարկումը։ Հումանիտար ճգնաժամը հանգուցալուծելու, միջազգային փաստահավաք առաքելության խնդիր բարձրացնելու, անվտանգության հարցերը բարձրացնելու վերաբերյալ է քննարկումը եւ ոչ թե որևէ երկիր, որևէ երկրի տարածքի ճանաչելու կամ չճանաչելու կամ պատրաստակամության մասին։ Կովկասի ինստիտուտի տնորեն քաղաքագետ Ալեքսանդր Իսկանդարյանը համոզված է, որ մեկ բանաձևով հնարավոր չէ հարց լուծել, անհրաժեշտ է համակարգված գործողությունների ամբողջություն։ Ես չգիտեմ ինչպես կքվեարկեն, այնտեղ կա վետոյի իրավունք, իրապես դա կարող է տեղի ունենալ, բայց անգամ եթե պատկերացնենք, որ անվտանգության խորհրդի բոլոր 5 մշտական անդամները, այդ թվում նաև Միացյալ Թագավորությունը, այդ թվում նաև Ռուսաստանը եւ այլն, մտա մտահոգվել են, թե ինչպես են Լեռնային Ղարաբաղում տարապում մարդիկ եւ ընդունեն բանաձև, Ադրբեջանը միևնույնն է չի կատարելու այն։ Դա ակնհայտ է, կարծում եմ։ Դա չի նշանակում, որ այդ քայլին պետք չէ գնալ կամ այն որևէ նշանակություն չունի, բայց ակնկալել այս քննարկումից, որ Ադրբեջանը կվախենա բանաձևից եւ անմիջապես կբացի Լաչինի միջանցքն ու կսկսի մարդասիրական բեռ մատակարարել, կարծում եմ դա խելամիտ չէ։ По-моему, не очень разумно։ ՄԱԿ-ի Անվտանգության խորհրդի արտահերտ նիստին ընդառաջ Միացյալ Նահանգների Սենատի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նախագահ Բոբ Մենենդեսն ու սենատոր Ալեքս Պադիլան պաշտոնական նամակ են հղել ՄԱԿ-ի Անվտանգության խորհրդում Միացյալ Նահանգների մշտական ներկայացուցիչ Լինդա Թոմաս Գրինֆիլդին։ Նրանք կոչ են արել համագործակցել ՄԱԿ-ի Անվտանգության խորհրդի բոլոր անդամների հետ, որ ճնշում գործադրեն Ադրբեջանի կառավարության վրա՝ Լեռնային Ղարաբաղի շրջափակումը վերացնելու համար, ինչպես նաև կանխել Արցախի բնակչության էթնիկ զտմանն ուղված Ադրբեջանի համակարգված գործողությունները։ Լենա Բադեյան, Ռադիո լուր։